Pena denbora. Denbora galdu dute, eh? Bestela... Qué putas. <laughs> ah, Neto, handaje. Ya, ez da ya. la verdilla. canto, Hola, ah, ni